Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ Բրյուսելում տեղի ունեցել Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի առաջին հանդիպումը։ Անտունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Արցախի պետնախարարը հյուրընկալել է Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարին։ Պաշտպանության բանակում անցկացվել է երկաստիճան հրամանատարաշտաբային զորավարժություն։ Ստեփանակերտնի Մարտունի ավտոճանապարհը այլընտրանքային հատված կունենա։ Շարունակվում են Շուշիի բարեկարգման աշխատանքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք Բրյուսելում հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի միջև։ Սա երկու երկրների արտգործնախարարների միջև առաջին հանդիպումն էր Հայաստանում ժողովրդավարական շարժման արդյունքում տեղի ունեցած իշխանապահությունից եւ նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Հանդիպանը ներկայային ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին, Անդրյու Շեֆերը եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշկը։ Հայաստանի արտգործնախարարը շնորհակալություն հայտնեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հանդիպումը կազմակերպելու համար եւ ընդգծեց նրանց հովանու ներքո խաղաղության գործընթացի կարեւորությունն ու բանակցային դինամիկայի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպումը կրում էր ճանաչողական բնույթ եւ միտված էր միմյանց տեսակետների հետ ծանոթացմանը։ մի Զորաբ Մնացականյանը ընդգծեց, որ բանակցային գործընթացը այլընտրանք չունի եւ այս համատեքստում կարեւորեց խաղաղությանը նպաստող մտնոլորտի ձևավորմանը, փոխվստահության ամրապնդմանը, լարվածության նվազեցմանն ուղղված քայլերը, զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ հռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Նա շեշտեց, որ հակամարտության բոլոր կողմերի իրատեսական ու կառուցողական ներգրավվածությունը առաջնային նշանակություն ունի տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի արդյունավետության համար։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակեցին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցերի շուրջ։ Համանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին ներկայացրեցին իրենց առաջիկա ծրագրերը։ Անդրադարձ կատարվեց հետագա քայլերին։ Ինչ ակնկալիքներ ունի Արցախը այդ հանդիպումից Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արտգործնախարարների այս հանդիպման նկատմամբ հանրության ուշադրությունը մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ այն առաջինն է Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից ու նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը կարծում է, որ այս հանդիպմանն առանցքային հարցերի շուրջ դժվար թե լուրջ առաջընթաց գրանցվի։ Այդն ավելի շատ ճանաչողական բնույթ է կրել։ Բնականաբար չենք կարող մտածել, ասել, որ այս առաջին հանդիպման ժամանակ կարևոր առանցքային նշանակության հարցերին լուծումներ կտրվի։ Իսկ թվում է, որ առաջի հերթին դա ճանաչողական նշանակություն ունեցող հանդիպում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը նոր նշանակված է, այդ պաշտոնին ինչ որ միտեղ պետք է ընթացքի մեջ մտնի։ Մի քանի օր առաջ Զորաբ Մրացականյանը նաև իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ ՕԱԿ-ի բանակցային գործընթացի ընթացք տարածքը պահելուն նկատառում ունի նաև այս հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ դա այդպես է ճիշտ է Զոհրաբ Մրացականյանը արտգործնախարարության համակարգում երկար տարիների աշխատել եւ չեմ կարծում որ Մամեդիարովին այսպես ազնապես չի ճանաչում բայց այս նոր կարգավիճակով հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանակցային գործընթացի մանրամասներին, նրբություններին, որովհետև վերջի վերջով շատ ու շատ փաստեր, հանգամանքներ կան, որոնք տեղեկացված չի հանրությունը եւ պարզապես դիվանագիտության եւ դիվանագետների մոտեցումների դիրույթում են գտնում։ Ես կարծում եմ, որ թե Հայաստանի Հանրապետության արգոսնախարարը թե Ադրբեջանի պետք է իսկապես ջան գործադրեն, որպեսի տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն ապահովի, որովհետեւ չեմ կարծում, որ դա շահեկան կլինի Ադրբեջանի համար, ինչի՞ եմ դա այդպես ասում, որովհետև այս վերջին ժամանակահատվածում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից անընդհատ ռազմատենչ ռետորաբանությունը անընդհատ հնչեցվում է, անընդհատ խոսում է պատերազմի մասին։ Կարծում եմ, որ դրանից ավելի շատ կտուժի Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ նրա ժողովուրդը։ Վարչապետ Փաշինյանը կոշտ հայտարարություններ էր արել Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու կապակցությամբ։ Ինչ եք կարծում, կհաջողվի կյանքի կոչել այդ ամենը։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այդպես հեշտությամբ դրան չի գնա։ Ինչու՞, որովհետեւ վերջ-վերջո 90-ական թվականների բանակցային ամբողջ գործընթացի գաղափարը նրա մեջ էր կայանում Ադրբեջանի կողմից, որ հնարավորինս ջանքեր գործադրել Ղարաբաղին դուրս մղել այդ ամենից։ Եվ Հայր Ալիևի կողմից հաջողվեց դա կատարել, հաջողվեց Հայաստանի Հանրապետության տվյալ ժամանակաշրջանի ղեկավարության ապակողմնորոշել եւ ըստ էության Արցախի Հանրապետությունը դուրս մնաց բանակցային գործընթացներից։ Սա իհարկե մեր անկախության ճանապարհին ամենամեծ կորուստներից մեկը կարելի է համարել, որովհետև վերջի վերջո այս կոնֆլիկտի հակամարտության կողմը, հիմնական կողմը դա Արցախն է, Արցախի հանրապետությունն է եւ մյուս կողմ Ադրբեջանն է պարզապես Հայաստանի Հանրապետությունը առավել շատ միջնորդական դերակատարություն է կատարում ունենում որպես բանակցային կողմ եւ պարզապես համարվում է Արցախի անվտանգության երաշխավոր իսկ որքանով է Հայաստանից կախված Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու հարցը։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության նման կոշտ մոտեցումը կարծում եմ որ կնպաստի որովհետև այլընտրանքի տարբերակ էլ չի մնա, այսինքն Ադրբեջանը ստիպված կլինի մեկի հետ զրուցել։ Իսկ այդ մեկը պետք է լինի Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը, սա մեկ հանգամանք, բայց բնականաբար առավել շատ իսկ թվում է միջազգային կառույցները, մասնավորապես միջնորդ երկրները պետք է համապատասխան վերաբերմունք ցույց տան եւ համապատասխան դիվանագիտական խողովակներով ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը իսկապես նստի բանակցությունների շուրջը հենց Արցախի ղեկավարության հետ, եթե նրանք չեն ցանկանում, որպեսզի այս հակամարտությունը ձգձգվի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ քննարկվել են համապատասխան ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը եւ էկոնոմիկայի ու արտադրական յենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում ընդունել է Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության մի խումբ անդամների կուսակցության առաջնորդ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը այսօր մասնակցել է Հայաստանի տրանսպորտի կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ Արցախի էկոնոմիկայի ու արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունների պաշտոնական պատվիրակությունների համատեղ աշխատանքային խորհրդակցությանը եւ ներկա գտնվել երկու գործընկեր կառույցների միջև համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը։ Խորհրդակցությանը պետնախարարը նշել է, որ ինչպես տրանսպորտի, այնպես էլ կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտները, որոնցում շարունակական զարգացումը մշտական գործընթաց է, մշտապես գտնվում են Արցախի կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Նրա խոսքով նշված ուղություններում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման եւ արկա խնդիրների օպերատիվ լուծման համար շատ կարեւոր է հայկական երկու հանրապետությունների պետական լիազոր կառույցների միջև սերտ եւ արդյունավետ համագործակցությունը։ Անդրադառնալով նախարարությունների միջև ստորագրված համագործակցության համաձայնագրին պետնախարարը ընդգծել է, որ նախանշված ծրագրերի իրականացման հարցում այն առանցքային նշանակություն կունենա։ Հայաստանի տրանսպորտի կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը նշել է, որ այցը թեև ճանաչողական է, սակայն ացարցի գործընկերների հետ արդեն հասցրել են հստակեցնել փոխգործակցության հարցերի շրջանակը։ Նախարարի խոսքով կողմերի միջև արկա է փոխադարձ պատրաստակամություն բարձր մակարդակով շարունակելու համատեղ աշխատանքը։ Ներկայացնելով հանդիպան արդյունքները էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը համոզմունք է հայտնել, որ ստորագրված համաձայնագիրը բովանդակային առումով ներառում է այն բոլոր հարցերն ու խնդիրները, որոնց շուրջ պատրաստ են շարունակել հետագա համագործակցությունը։ Արցախի հյուսիսային ուղությամբ գործող միավորումներից մեկի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն անցեկացվել երկաստիճան հրամանատարաշտաբային զորավարություն, որտեղ շոշափված տեսական խնդիրները, մտահղացումներն ու հրամանատարների որոշումները արտացոլվել են զորամասերից մեկի հետ անցկացված մարտական հրաձգությամբ գումարտակային մարտավարական զորավարության ընթացքում։ Զորախաղերին հետևել եւ մասնակիցներին համապատասխան ուսումնամեթոդական ցուցումներ է տվել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, ով բացի ղեկավարման կետերում հրամկազմի գործողությունները վերահսկելուց, եղել է նաեւ քրակային դիրքերում եւ տեղում ստուգել պայմանական մարտադաշտում ըստ մարտակարգերի տեղակայված ստորաբաժանումների համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին։ Երկաստիճան հրամանատարաշտաբային, իսկ ապա նաև մարտական հրաձգությամբ ուղեկցվող գումարտակային մարտավարական զորավարժությունը լիովին իրացրել է նախանշված ուսումնական նպատակները։ Զորավարժության ավարտին իմի են բերվել արդյունքները, վերլուծվել եւ ընդհանրացվել իրականացված բոլոր միջոցառումները եւ ըստ այդմ մասնակից հրամանատարներին, շտաբներին ու զորային մյուս կառույցներին առաջադրվել խնդիրներ հետագա աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտն ընկի Մարտունի ճանապարհի 19-րդ կիլոմետրի ցախակողմյան հատվածում այլատնակային հատված է կառուցվել։ Քաղաքաշինության նախարարության հաղորդմամբ Մարտունի շրջանի ընկի համայնքը սողանքային գոտում է, այդ իսկ պատճառով այնտեղ ճանապարհը միշտ վտանգավոր երթևեկի պատճառ է դառնում իսկ հունիսի վերջի սելավներից հետո Ստեփանակերտ Մարտունի ասֆալտապատ ճանապարհահատվածի 19-րդ կիլոմետրի Ննգի համանքի տարածքում ճանապարհը փլվել էր եւ դարձել բեռնատար մեքենաների երթևեկության համար վտանգավոր։ Նախարարի հանրարականով նույն ճանապարհի ցախակողմյան հատվածում կառուցվել է 2.5 կիլոմետր երկարությամբ ժամանակավոր այլընտրանքային ճանապարհ, որը ըստ նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Նաջարյանի կասֆալտապատվի տարվա ծրագրի մեջ ընդգրկվելուց հետո Նշենք, որ մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել է տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքը։ Առայժմ նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերն են մշակվում։ Ամռան այս տոթակես օրերին Մարտունու շրջանում արձանագրվում է հիվանդների թվի աճ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Ամրանը սաստիկ շոքով պայմանավորված գերակշռում է բուժմիավորման հիվանդների թիվը։ Առանձնապես հիպերտոնիկ, շաքարային դիաբետ, սրտի իշեմիկ հիվանդություններով, ռեսպիրատոր սինիտիցիալ վիրուսային բարակով, հիպերթեմիայով հիվանդները։ Վերջինս հաճախ բերում է թոքաբորբին եւ աղիքային բարակի հիվանդությունների։ Այս մասին տեղեկացանք շուրջ բուժմիավորման տեղամասային թերապետ Նարինե Ղազարյանին։ Հիվանդանոցի ընդունարանից տեղեկացանք, որ 18 թվականի հունվարից մինչև հուլիսի 12-ին գրանցվել է 521 գիշերային 260 թերեկային շտապօգնության կանչ։ Միայն հունիսին արձանագրվել է 63 կանչ։ Հուլիսի 12-ի դրությամբ գրանցվել է 50 կանչ։ Ստացիոնար բուժում են ստացել մինչև հունիս 518 հոգի, հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի 12-ը 107 մաս, ամբուլատոր բուժում 912 հոգի, հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի 12-ը 400 Ջեղամասային թերապևտը օրգանիզմի համար լուրջ ստրես է համարում։ Դա է պատճառը, որ ամռան ամիսներին խոցելի են դառնում ցիտանոթային, մաշկային կամ շաքարային դիաբետով հիվանդները։ Համարը տարվա այն եղանակն է, որը բնության գրկում լինելու հաճույքից բացի իր հետ բերում է լուրջ խնդիրներ։ Շոկի, արևի, ультраմանուշակագույն ճարագայթների ազդեցության հետևանքով առաջանում է օրգանիզմի գերտակացում, արևահարույց հերթանոթային համակարգ, հիվանդագին դրսևորումներ, մաշկի ախտահանումներ եւ այլն։ Բացի այդ շատ հաճախ մրգերն ու բանջարեղենը բավարար չեն լվացվում, ինչպես նաեւ շուտ փչացող սնդամթերքը պաշած ձևով չի պահպանվում։ Այս եւ մի շարք այլ գործոններով պայմանավորված մետանում է տարբեր հարուցիչներով դրանց ախտոտման վտանգը եւ օրգանիզմն է թափանցելու ռիսկը։ Բարձաբանում են նա եւ խորհուրդ տալիս ժամը 11:00-ից 17:00-ին խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ գտնվելուց լինել հովտեղերում դրսում կրել գլխար կարևային ակնոց, հովանոց, հագնասպիտակ կամ բաց երանգների ազատ, օթաթափանց, ցանկալի է բամբակյա կտորի թակուս, օգտագործել սովորականից շատ հեղուկ։ Նարինե Ղազարյանը բնակչության խորհուրդ է տալիս խուսափել տար ամպելի օգտագործելուց։ Նախընտրելին գոլ հեղուկն է, մասնավորապես ջուրը։ Քրոնիկ հիվանդություններով տարապող մարդկանց բժիշկը խորհուրդ է տալիս ցերեկային ամենաշոգ ժամերին քնել կամ պարկել, քանզի պարկազիրքում հեշտանում է ջերմատվությունը եւ արյան շրջանառությունը հաջողակի լվացվել կամ ցնցող ընդունել չգտնվել թոթափողվող կամ բաց օթափողվող տարածքներում թերեկային ամենաշոգ ժամերին խստապել բացօթյա ծանր ֆիզիկական աշխատանքի եւ թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 24, ցերեկը 31-ից 36, հովտային շրջաններում մինչև 38 աստիճան տաքություն։